Producións Imaginarias Divertimento apresenta Divertimento para Pequenos monstruos. que tal? Os é Benres 28 de febreiro do ano 2014 e aquí comeza unha nova edición de Divertimento para Pequenos monstruos. Estaremos con todas e con todos hoxe eh, Benres en directo ate as 8. de Coconuts abrindo o seu programa así con moita marchita donde nestes principios sempre vos contamos o que vai acontecer. Vos falaremos das marchas da dignidade que xa están en marcha, podríamos decir, eh? está todos a, os motores quentes para arrincar dende diversos pontos do Estado español para chegares o vindeiro 22 mm, Esas marchas da dignidade da que vos falaremos con diversos audios que foron tomados nestes últimos días, esas manifestacións que xa están aí quentando os motores tamén de todos eses frontes que se están abrindo así ao máis local. Mesmo aquí no barrio de Caranza. Columna Caranceira. So he told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird and the maximum security, even after plastic surgery. So go on and squeals at the FBI. We can make a deal, make it worth your while. There's a gentleman that's friends and they joked about the good old days. And he recorded it on a reel of tape. He caught the mug who did the forgery and the babe in charge of larceny. So the FBI, they rewarded him because they like a guy who will stab a friend. marchas da dignidade que se están preparando para llegar ese 22 de marzo a Madrid, confluindo de diversos puntos de todo estado. y de otras diversas movilizaciones que tienen lugar de manera paralela a esta importante, como por ejemplo ha acontecida onte susto pasado Sobes 27 de febrero, esa manifestación da Alianza Social Galega eh, baixo lema por outra saída da crise donde pois eh, Ferrol tamén foi protagonista de unha manifestación interesante. Xa cara ao final do programa teremos aquí pois a xente mm, que ven de a Universidade de A Coruña, dese organismo, ali hai unha oficina que se chama de cooperación e voluntariado, bueno, eles se puseron en contacto con Radio Filipin e imos facer aquí un oco en divertimento para pequenos monstruos para que nos conten durante prácticamente 50 minutos pois que o que están a facer aquí a nivel de voluntariado con protagonismo na nosa comarca, como non, por suposto. It's just a No transcurso do programa tamén teremos ocasión de escoitar as voces dos eh, sindicalistas ou de algún dos sindicalistas <coughs> que sofriron a violencia do Partido Popular, da súa policía, ontes nunha visita eh, segreda, nunha visita fantasma da Consellera de Sanidade a Ferrol. Un, un par de sindicalistas foron detidos E hoxe vamos a escutar aquí o que non fan prácticamente ningún dos medios. Vamos a ouvir as voces directas do sindicalismo. Dando a versión do que aconteceu. Divertimento. Divertimento. Monstros. Monstros. Comezamos. Baixo o lema Pan, Traballo e Teito comezan as marchas da dignidade en Ferrolterra. As marchas da dignidade comezaron a súa andaina en Ferrol o pasado mércores 26 de febreiro logo da súa asamblea constituinte o pasado xoves donde pois eh, este mércores 26 realizaron unha marcha polas rúas do centro da cidade co lema reivindicativo Pan, Traballo e Teito. Unha marcha que coincidía coas convocadas nas cidades de toda a Galiza. Unha columna que se achegou até o edificio da Xunta AP desde o bairro de Caranza portaba unha faixa donde se podía ler A rúa que xa é hora. Participaron tamén nesta marcha eh, a Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra, a Plataforma de Afectados pola Hipoteca e a, de, e a da Defensa da Sanidade Pública da Área Sanitaria de Ferrol. Unha vez que chegaron á praza, a marcha unirse á concentración convocada para reiseitar o asasinato machista de María Luisa Jiménez Jiménez, convocada pola Marcha Mundial das Mulleres donde se gardou un minuto de silencio. Bueno, nesa marcha da dignidade en Ferrolterra, pois pues eso, quentan dos motores para marchar todas e todos dende esta parte do mundo, dende esta parte do estado de Ferrolterra a Madrid, nas marchas da dignidade que influirán o 22 de marzo, se leron unha serie de comunicados baixo unha intensa chuvia. Bueno, a xente estaba aí, na praza, e o seu que imos facer é escoitar, escoitar precisamente ese manifesto final, repetimos, da marcha Pan, Traballo e Teito convocada polas eh, marchas da dignidade de Ferrolterra, pois eso, quentando motores para marchares todas e todos o vindeiro 22 de marzo a Madrid. Ante a convocatoria das marchas da dignidade que converserán en Madrid o próximo 22 de marzo, moitos e moitas cidadáns da Galiza, das organizacións sindicais, sociais e cidadáns de Galiza, asinantes, manifestamos o seguinte: apoiamos as marchas ante o gravísimo deterioro das condicións de vida do povo, provocado porque os poderes financeiros e os seus lacaios, os representantes políticos, están destruindo as conquistas que tanto suor e mesmo sangue custaron. Empregos mínimamente dignos, sanidade, educación, servicios sociais básicos, prestacións por desemprego, cultura, vivenda, transportes públicos, etc. Están desaparecendo coa excusa dunha crise que é a coartada que justifica todo tipo de desmantos. Se a isto lle engadimos as medidas represivas que están a levar a cabo contra os de dereitos da manifestación, folga ou expresión de todo aquel que se lles enfronte con decisión, o panorama non pode ser máis desolador. Tras a nefasta reforma laboral que sementa dor por todas partes, na actualidade pretenden aprobar leis profundamente autoritarias e retrógradas A Lei de Seguridade Cidadá e a Lei do Aborto son unha mostra disto. Todos seremos posibles obxectivos desta legislación que deixa nas mans do poder político e do empresariado unha patente de corso para actuar con total impunidade. Toda unha batería de medidas reaccionarias que atenta contra nós como cidadáns e que nos nega como país. Acusamos aos poderes políticos empresariais e tamén ao FMI, a UE, ao BCE, cómplices da voracidade capitalista de que no Estado español haxa fame desnutrición infantil, que haxa 12,5 millóns de pobres con menos de 7.040 euros anuais, que haxa 6 millóns de persoas no paro, que se redu reduzan drásticamente os salarios, que se eliminen os dereitos laborais básicos, como a xornada, a categoría ou, ou os contratos dignos, que se conxelen e reduzcan as pensións frente ao IPC, que se reprima selectivamente a sindicalistas e activistas sociais, así como as súas organizacións, que se expulsa milleiros de persoas das súas vivendas, que se lles nega asistencia sanitaria a millóns de persoas, que se condena milleiros de xoves a migración, que se lle entrega natural a natureza a voracidade depredadora capital destruindo o medio futuro que se destrua sistemáticamente a economía agraria e pesqueira que se practiquen políticas xenófonas e inhumanas cos inmigrantes. Cando milleiros de persoas saen ás rúas con folgas ou mobilizacións en defensas dos seus empregos ou de dereitos esenciais como a vivenda, a sanidade, a educación, aos transportes públicos e sociais, a un entorno saudable, etc. A resposta é a represión, a violencia e unha orde social autoritaria, pero iso non se supera só con máis indignación, senón que hai que apostar pola insumisión ás súas leis, feitas premeditadamente para favorecer aos seus amigos. Paga a pena loitar e recuperar a dignidade como pobo, hai que pasar á ofensiva como clase traballadora e como sectores populares e pasar a exercer a maioría social que somos. Por iso movilizámonos para dicirlles aos poderosos que xa abonda de nos roubar empregos, salarios, pensións, saúde, educación e os dereitos imprescindibles para levar unha vida, dig, unha vida mínimamente digna. Barrarlles ou nos seus pazos, sexa o Congreso, o Pazo de Raxoi, a Cerzuela ou a Moncloa, ou as mansións dos banqueiros, que xa abonda de espoliar os nosos dereitos básicos, a liberdade sindical, a liberdade de expresión, a liberdade de folga, a liberdade de opoñernos firmemente ás súas facaltruadas. Enfrontámonos aos seus desafiuzamentos das nosas vivendas e dos nosos traballos, deixanos, deixándonos sen presente nin futuro, combater radicalmente ao seu sistema corrupto, xerador de desigualdades abismais e injusticia social, non aceptar o seu concepto de débeda, que pretende atraparnos para sempre, reivindicar e exixir unha sociedade xusta e igualatoria, termos unha existencia merecente de ser vivida. Por todo isto, exiximos a restitución ao povo dos millóns entregados ao poder financeiro, derogación da legislación laboral e de pensións que tanto dor teñen espallado entre os traballadores, reversión das medidas destructoras dos servicios públicos, tanto en sanidade como en educación, en transportes e en enerxía, contratos fixos e salarios suficientes para ter unha existencia digna, Reducción da semana laboral a 30 horas para poder traballar todos e todas. Fixación de salarios e pensión mínimos en contía suficiente que permita unha digna independencia económica dos seus perceptores. Incautación das expresas dos sectores esenciais para a vida, enerxía, agua, etc. Así como a reversión das privatizacións dos transportes públicos, ferrocarril, transporte público urbano, correos, e dos servicios sociais e sanitarios. Dereito a vivenda digna inembargable. Dereito a libre decisión sobre a saúde sexual e reproductiva, incluído o aborto con carácter libre e gratuito. A retirada da lei Mordaza e da prevista lei contra a folga. A promulgación de políticas racionais para a nosa agricultura e o noso medio ambiente. Movilizámonos por dignidade, porque estamos convencidos de que a loita e a movilización permanente É o único camiño e por iso convocamos e constituímos en Columna Galega a integrar nas marchas da dignidade que confluirán o vindeiro 22 de marzo a Madrid como un paso máis para conseguir os obxectivos que nos temos marcados. Viva a loita da clase obreira e os sectores populares! Viva! Viva o povo en movimento! Viva! Basta xa de represión! Basta! Contra o capital e os seus lacallos. Pan, traballo e teito. Arrúa, que xa é hora. Pan, traballo e teito. Pan, traballo e teito. Para mañá, a manifestación que tamén irá da, da Praza de España, no edificio da Xunta, que convoca a Alianza Social. É importante estar todos xuntos, todos unidos. Somos povo, somos xente, somos cidadáns No tenemos por qué ir detrás de unas siglas o de otras. Eso no nos tiene que enfrentar. Tenemos que ir todos juntos. ¡Pam! ¡Trabajo el taito! ¡Pam! ¡Trabajo el taito! ¡Pam! ¡Trabajo el taito! ¡Trabajo el taito! ¡Pam! ¡Trabajo el taito! Nada más y muchas gracias por venir. Y recordad, ¡Po! Trabajo eterno! ¡Oh! Trabajo eterno! monstros. Divertimento para pequenos monstruos hoxe Benres 28 de febreiro do ano 2014 aquí en directo. Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. A música da Liga Humana Hard Times, Tempos Duros. E ese era o audio pois que se produciu ao final da manifestación do pasado mércores 26 de febreiro eh, pois a, baixo lema Pan, Traballo e Teito <clears throat> comezan aí a tomar forma, a quentar motores as marchas da dignidade en Ferrolterra. Unha manifestación que transcurriu polo centro de Ferrol e que ao final dela pois, se produciu ese manifesto que vimos de Ubir, Bueno, nela tamén se mencionaba pois que ao día seguinte o Sobe se levou a cabo unha manifestación por baixo título por outra saída da crise, bueno, convocada por Comisións Obreiras, UCT, FIGA, eh, bueno, pois eh, eh, montón, un montón de de colectivos e sindicatos, eh, bueno, o eh, en fin, pues, eh, a Mesa por a Normalización Lingüística, Asamblea de Cooperación pola Paz, eh, bueno, tantos e tantas que non vamos agora aquí a ler, pero bueno, estaban todos, había que dicer. Esa Alianza Social Galega desa manifestación do xoves 27 vai solema outra saída da crise, pois eso, tamén se produciu unha mobilización. Música ese audio obviamos unha referencia, entre outras cuestións, pois a o acoso e derribo ás forzas sindicais máis combativas que máis están a reasir fronte a todos estes ataques a cuestións tan fundamentais como a sanidade pública. E estes días atrás, precisamente ontes xoves, tivo lugar unha detención de dous militantes de unha organización sindical. Se vamos a ter aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos a voz de Rafa eh, un dos sindicalistas detidos e, <clears throat> bueno, nos vai a contar dende a súa propia voz dende a súa propia palabra que o foi o que aconteceu a verdade é que lendo estes días os máis media algúns, por exemplo, mesmo Laco de Galicia pois eh, calquera diría que houbo, pois, non sei, que alguén eh, agrediu a sanidade pública cando todo mundo sabe que quen está a agredir a sanidade pública son os poderes fácticos neste caso o Partido Popular que está aí privatizando todo o que se lle poña por diante e limitando moitos dereitos a asistencia <clears throat> a moitas e moitos como todas e todos sabedes, con esas limitacións en, en cuestións como so, tan básicas como é a, a sanidade. Ose mesmo os populares ferrolanos, o Partido Radical popular ferrolano pois, lanzou un comunicado onde manifestou a súa enérxica condena, condena din pola protesta do personal sanitario do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol durante a visita de la consellera de Sanidade Rocío Mosquera este pasado xoves. Desde o Partido Radical Popular califican os actos violentos o que aconteceu pois no, no, no hospital ontes protagonizados por dineles membros do BNG Ciga e Comisiones Obreiras no interior do hospital, que responden, segundo dineles, a la ausencia de argumentos por parte del nacionalismo máis radical para defender sus ideas. Música ademais rematan dicindo los populares que non nos deixemos amedrentar pola violencia duns poucos que non representan o sentimento mayoritario da cidadanía farolana. Bueno, todo isto son un pouco a chufla, casi esta música cómica, lle ven que o pelo a, a todo isto que estamos a decir aquí traducindo do Partido Popular, E, bueno, pues, o resto das organizazóns máis ou menos pois, pues, eh, solidarizan con o momento sindical que o que falle precisamente o seu traballo que menos, non? Que é o que temos que demandar todos e todos moitas veces nos lanzamos contra eles porque non responden ás nosas demandas, non nos representan e aquí, neste caso concreto, pois están dando callo, están intentando pois eso, simplemente eh, evidenciar unha situación dramática como é a da sanidade pública no Estado español, un delito fundamental e bueno, un paseillo, se eres un responsable político te o tes que tragar, sí ou sí así que dende aquí a, a nosa máis férrea protesta frente a estos argumentos intoxicadores y sobre todo a esos medios que lanzaron titulares un tanto... Eso, incendiarios. Solo tienes que dar vuelta por los más media para comprobar ese, ese untamiento que moitos medios de comunicación teñen e que, bueno, teñen que calar a boca, mm, teñen que responder a voz do amo, o que pon a pasta das subvencións para que, por exemplo, utilicen o galego, cousa que non fan en casi ningún caso, como é o caso do grupo Voz de Galicia, e, bueno, todo ese tipo de subvencións que logo estes medios se encargan tamén de, de de poñer en evidencia cando reciben outras organizazóns, eles eh, sí que as recollen milleiros de euros para manter os seus conglomerados mediáticos e aí están, aí se demostra nestes casos se demostra como eles a unha voz do amo, a voz do Partido Fascista Popular. Vamos a escutar aquí algo que é o que hai que facer Primeiro, vamos a escutar os afectados, aos agredidos, aos detidos, aos que foron levados á comisaría e os que estaban defendendo os nosos dereitos. Neste caso, pois, un sindicalista que podría ser calquera de nós unha persona normal que, en fin, pues está para o que está e que estaba ese momento realizando o que tiña que realizar. Rafa Aguirre Bengoa, escoitamos. E eh, a policía non tiña ningún, ningún motivo real para proceder a unha, identific a unha identificación. O único motivo que hai detrás de toda esa historia é unha, mm, unha dinámica que siguen, que siguen de forma sistemática. Primeiro identifican una, a, a un grupo de xente e despois empezan a chover as multas administrativas. Eh, nos negámonos a identificarnos porque considerábamos que no estábamos a hacer nada irregular y eles eh, al final se empeñaron y a dos de nos eh, nos leváronnos retidos retidos, pero tivéronos aproximadamente 4 horas en, comi en comisaría. Nada, en, bueno, nese tempo o, o que máis animou era que percibíamos de alguna forma como se organizaba a solidaridade fora, porque escoitábamos os silbidos, algúns gritos, algúns berros de apoio e tal, non? Entón, eso foi. O resto foi, en realidade, unha experiencia bastante aburrida, porque estivemos ali esperando e deixando pasar o tempo porque os señores decidiron tomar esa medida de facernos perder o tempo ali. Nós pois nos congratulamos desde aquí, desde Radio Filispín, que Rafa Aguirre Bengoa e máis o seu compañero tamén detido, pois non sofriron ningún tipo de maltrato, polo menos eh, non denunciaron esta cuestión, cousa que aí atrás ben lembrades todas e todos o que aconteceu na mansión dos Plas da Avenida de Vigo, con esas agresións, esas denuncias de agresións de pintos que logo pasaron pola justicia e quedaron en nada, como suele ser habitual de caso semilla que non aconteceu, máis é unha detención injustificada, eles están ali para o que teñen que, que estar, eh? para iso lles exiximos aos sindicatos que cumpran o seu traballo e cando fan temos tamén que aplaudirlles e estar con eles. Adiante, compañeiros. If todas e todos coa sanidade pública. Divertimento. Divertimento. Monstruos. Monstruos. Sintonía de divertimento para pequeños monstruos, Radio Filipin, e, bueno, vamos a seguir un poquinho con eses contiudos que vos comentábamos antes, eh, movilizazos, moitas movilizacións este días na nosa comarca, e eh, agora vamos a falar un poquinho tamén desta que eh, a Alianza Social Galega convocou, eh, vais o título, vais o lema de Por outra saída da crise. Bueno, pois pues, o aconteceu o xoves 27 de febreiro. Lemos este breve comunicado que nos di que a Alianza Social Galega, da que forma parte o Sindicato Labrego Galego, vende convocar mobilizacións nas principais cidades e vilas galegas o 27 de febreiro. Baixo o lema por outra saída da crise, a Alianza Social Galega fixo público manifesto, que se pode descargar por aí en algunha web, co que a meirande parte do tecido social galego exixirá dos gobernos políticas alternativas aos recortos impostos polo Partido Popular que só conseguen aumentar aínda máis o paro, a emigración, os desafiuzamentos, o empobrecemento, a exclusión social de máis galegas e galegos. a Alianza Social Galega da que forman parte un montón de colectivos, asociacións e sindicatos do noso país denuncia que en Galiza xa superamos as 271.500 persoas paradas que queren traballar, traballar e non atopan emprego. Case un 45% carecen de cobertura de ningún tipo 77.000, máis de 77.000 persoas entre os 25 e 34 anos abandonaron Galicia nos últimos anos, unha media de 30 persoas por día. Bueno, pois nesa manifestación que tivo lugar o pasado sobes 27 de febreiro, ao final, como sempre, houve un pequeno comunicado e imos escutar aquí un, un extracto del. Por outra saída da crise, as organizacións e entidades que conformamos a Alianza Social Galega Buscamos unha resposta colectiva ás nefastas políticas antisociais que impoñen os gobernos de Galicia e o Estado español por cortada da crise e do pagamento dunha débeda pública e lexítima, seguindo os ditados da Unión Europea, do Fondo Monetario Internacional, do Banco Central Europeo e da patronal neoliberal. Por iso, hoxe volvemos denunciar os novos recortes impostos polo Partido Popular, que só conseguen aumentar aínda máis o paro, a inmigración os desafiuzamentos, o empobrecemento e a exclusión social de máis galegos e galegas. En Galicia superamos xa as 271.500 persoas paradas que queren traballar e non atopan emprego. Case o 45% carece de cobertura de ningún tipo. 77.164 persoas entre 25 e 34 anos abandonaron Galicia nos últimos anos, unha media de 30 persoas por día. A destrucción dos sectores productivos básicos, como agrario, pesqueiro, etc., e do sector industrial, con especial gravidade do naval, a desertización do medio rural engádese o desmantelamento do sector financeiro galego. A resposta do Goberno da Xunta é un orzamento para 2014 que non contén ninguna medida para reactivar a actividade económica e candaela o emprego. Un orzamento que recorta os recursos para as políticas de emprego en case un 10%, que renuncia ao investimento público como motor da actividade económica, que diminúe os orzamentos en sanidade, educación, servicios sociais e tamén os destinados aos gastos de persoal que traballa nestes ámbitos, afondando na deterioración dos servicios públicos. A reforma laboral aperta un pouco máis as caravillas para escalizar o emprego e as condicións de traballo. Co novo paquete de medidas flexibilizan e desregulan o contrato a tempo parcial. Convértese nun contrato de libre disposición do tempo de traballo por parte do empresario, limitando o papel dos convenios colectivos no referente ás horas complementarias e abaratando o seu custo coa rebaixa da cotización para a contingencia de desemprego nos contratos de duración determinada. Ademais, amplían a utilización do contrato de apoio a emprendedores para a xornada parcial e legalizan que as ETTs formalicen contratos de traballo en prácticas ou accedan a outras modalidades de contratación, como xa se fixo cos contratos de formación e aprendizaxe. Porfían na reducción do salario a calquera prezo, chamada oficialmente moderación salarial, no intento de dar cabo da negociación colectiva, unha ferramenta fundamental para a mellora dos salarios. Pero isto non lles abonda, así que non dubiden en empobrecer ainda máis a cidadanía conxelando o salario mínimo interprofesional, pero tamén o IPREM, e a referencia para a concesión de bolsas, determinadas axudas públicas ou o subsidio de desemprego. Ao tempo, sobe a tarifa eléctrica só para o trimestre próximo, polo que asistiremos a novos incrementos ao longo do ano. Estas dúas medidas prejudicarán sobre todo as persoas máis vulnerables. Non satisfeito co recorte aplicado ás pensións no ano 2012, en chegando ao goberno, o PP aproba unha reforma a medida da banca das aseguradoras. Xa nos asegura o IPC nas pensións actuais. Nunha pensión mensual de 1.000 euros, perdese 95 euros ao mes, é dicir, 1.330 euros ao ano. Manipulan os datos sobre a esperanza de vida co obxectivo de reducindo ata un 20% as pensións. En Galicia, esta reforma empobrece máis o noso povo porque temos os salarios máis baixos do Estado. O Goberno prosegue coa destrucción do sistema educativo público, A nova reforma educativa, al 11, combate os principios de comprensión, equidade, calidade mediante estrategia de abandonar a súa sorte a educación pública. Potencia o sector do ensino privado e o privado concertado, especialmente o segregador e elitista, ao tempo que converte o sistema educativo nunha carreira de obstáculos insuperables para que ten máis dificultades de aprendizaxe e menos recursos económicos. O texto final da LONCE afonda nunha reforma educativa ideolóxica, clasista, recentralizadora e ao servicio dos mercados, Liquida a xestión democrática dos centros, desconfía do profesorado e impor reválidas para conseguir o título de ESO e bacharelato, desbota a educación en valores cívicos e democráticos, e contrario ao ensino laico e reforza o papel da materia de religión no currículo. Ademais, está imbuído do afán privatizador e mesmo subvencionador de centros que segregan alumnado por razón de sexo, desprestixa a formación profesional ao configurala como un itinerario para os menos capaces e amosa un desprezo total polo galego e pola eh, conformación plurinacional, plurilingüística e pluricultural do Estado. O rexeitamento de aspectos como a igualdade de oportunidades, a atención á diversidade individualizada e o incremento da unha laborable das horas directivas do profesorado carrexerán o empeoramento da calidade do ensino e o abandono e fracaso escolar. Os decretos de bolsas e axudas ao estudo e o decreto de comedores evidencian ese afán dos gobernos central e autonómico por destruir os servizos públicos, facendo recaer nas clases máis desfavorecidas os efectos da crise. O principal perigo que corre a sanidade pública galega é a súa total privatización. Ese camiño emprendido polo PP na Xunta de Galicia máis polo Goberno Central vaise materializando nas medidas adoptadas como o repagamento dos medicamentos prescritos polo persoal facultativo. A introdución de copagamentos converte o sistema público de saúde nun instrumento de discriminación que dificulta aínda máis o acceso da poboación e pon en risco a saúde das persoas máis enfermas e con menos recursos. O incremento de camas pechadas ou a non utilización en toda a súa capacidade de quirófano, radioloxía ou consultas paralizan a actividade co consecuente incremento das listaxes de espera. A deterioración, das, deterioración da sanidade pública tamén se vai facendo cada vez máis evidente por culpa da falta de persoal, aos aplicar unha taxa de reposición do 10% de efectivos que axiña se fará imposible prestar unha atención sanitaria de calidade. Actúase deste xeito para favorecer a sanidade privada, de aí o incremento de concertos para derivar do, doentes que non poidan recibir atención no sistema público por falta de persoal. Así, uns poucos fan negocio a cargo dos fondos públicos, cando está máis que demostrado que os servizos xestionados directamente polos ergas son máis eficientes e eficaces. O Goberno Central non achegará ni un só euro a este ano para a dependencia e a Xunta está revisando e anulando a concesión de axudas xa recoñecidas a persoas con discapacidade, coa única finalidade de recortar gastos. Hai que lembrar que Galicia ten a maior lista de espera do Estado na dependencia. Ademais, reducirse nun 49% o salario das persoas cuidadoras e suprimirse a cotización da Seguridade Social. A posta en marcha da Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local reforzará ainda máis o centralismo e derivará na privatización dos servicios públicos máis próximos á cidadanía, maiores, discapacitados, excluídos sociais, etc., ante a súa práctica desaparición causando destrucción de milleiros de postos de traballo e un retroceso e perda de calidade de vida. Por outra parte, o anteproxecto da lei do aborto, aprobado polo Consello de Ministros, é un dos, un dos retrocesos máis graves dos últimos 30 anos, un ataque ao recoñecemento dos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres. Da actual lei de prazos, que permite ás mulleres decidir sobre a súa maternidade, pasamos a unha lei de supostos, limitada únicamente a dous, Só poderán interromper o embarazo nas 12 primeiras semanas as mulleres que demostren que sufriron unha violación e ata as 22 primeiras as que acrediten mediante informe de dous médicos que está en perigo a saúde física ou psicolóxica, polo que dependerán da arbitrariedade do personal facultativo e das propias suizas e suíces. Se o perigo ten a súa orixe en anomalías incompatibles coa vida do feto, o informe sobre a lei terá que estar asinado por un médico e, ademais, cumprirá outro sobre a patoloxía do feto. En democracia, ninguén pode obrigar a unha muller a parir ou a ser nai contra a súa vontade. A responsabilidade do goberno é garantir os dereitos da cidadanía, tanto os civis como os culturais, os sexuais e os reproductivos, nunca restringilos. No período 2009-2013 perderon o emprego 11.124 persoas traballadoras autónomas en Galicia, un colectivo que representa o 21,3% da nosa poboación ocupada. Deles, máis do 80% son traballadores individuais que cada vez teñen máis problemas de financiamento, de financiamento e os mesmos atrancos para sobreviviren que os traballadores por conta llea. A nova Lei de Seguridade Cidadá e a reforma do Código Penal evidencian os nulos principios democráticos polos que se rexe o PP e os intereses da clase aos que se apen. Mentre se actúa con dureza contra os movimentos sociais e a clase traballadora, mantén unha actitude moi permisiva con respecto aos delitos económicos que cometen as súas amizades, o capital financeiro e eles mesmos. Estas reformas normativas buscan reprimir a contestación social. O PP, a través das reformas laborais e sociais e das súas políticas económicas, está recortando dereitos, precarizando as condicións de traballo e a calidade de vida das persoas. A contestación social por esas políticas respóndese con reformas para impedir as manifestacións públicas que as cuestionan. Máis de 9.000 familias foron desafiuzadas en Galicia desde que comezou a crise. Persoas dos colectivos sociais máis desafectados pola situación perden a súa vivenda e na maior parte dos casos ven embargadas as nóminas, ingresos ou propiedades a seu nome. Son familias e persoas condenadas á exclusión social polos abusos das entidades financeiras e por un goberno cómplice. Esta situación só pode mudar cunha modificación da lei hipotecaria e da lei de asuizamento civil para regular a nación en pagamento retractiva, paralizar os desafiuzamentos e promover o alugamento social. Fronte a esta necesidade, o Goberno aprobou un decreto insuficiente que non contén solucións estruturais e exonera as entidades financeiras das súas responsabilidades na inadecuada xestión dos préstamos. Urxen medidas transitorias integrais, mentre non se modifica a legislación en materia de execución hipotecaria, como a supresión temporal dos procesos en execución. As políticas neoliberais pretenden a desertización do rural galego mediante a eliminación dos servizos e dereitos das poboacións rurais, supresión de escolas, infraestructuras sanitarias, copagamentos e eliminación das políticas de dependencia. O rural concíbese como un lugar de gozo das élites sociais, campos de golf, cotos de caza maior, zonas residenciais, centros comerciais, etc. E aplícase unha política agraria común que destruía as economías familiares en beneficio das multinacionais. Todas estas accións dan como resultado que Galicia fique cada vez máis vulnerable e dependente, impedida de dispor dunha política agraria de seu feita en función das súas necesidades. Por último, desde 2009, a Xunta de Galiza recortou un 64% ao orzamento dedicado á cooperación ao desenvolvemento. O desmantelamento da política pública de cooperación ao desenvolvemento en Galicia e no resto do Estado vai da man dun meirante equilibrio na repartición dos recursos e a riqueza no mundo. Hai que lembrar que 85 persoas acumulan a mesma riqueza e 3.500 millones de seres humanos, segundo o último informe de Intermogo Oxfam. Isto é todo, gracias. ¡No é unha crise, é unha estafa. Non é unha crise, é unha estafa. Non é unha crise, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, aquí ningún límite. No es aquí. Ojalá se pase el dolor de cabeza. Ojalá, ojalá el día no me entristezca. No, no. Ojalá. acontezca. Ojalá, ojalá el pueblo sea una fiesta. Divertimento para pequenos monstruos, Radio Filispín o se venres 28 de febreiro do ano 2014. Estamos aquí en directo. Rematamos de escutar ese comunicado que se lía na manifestación do pasado xoves 27 de febreiro baixo lema por outra saída da crise e convocada pola Alianza Social Galega, pois que abrangue pois, montón de colectivos, asociacións e sindicatos de todo o país, pois un pouco para ir tomando forzas, impulso para que o, o que nos queda, poderíamos dicir. música de Sole Jiménez, pois aquí poñendo un poquinho de esperanza a todo isto, o gallá, o, o Salam esta canción que vai servir para anunciar o seguinte contido do programa. Como anunciamos antes, Vanessa Míguez, técnica da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, da Delegación do Campus de Esteiro en Ferrol, tomou contacto estes días atrás con Radio Filispín porque un dos programas de voluntariado que puseron en marcha traballa a educación para o desenvolvemento. Dentro desta iniciativa, cada mes o voluntariado decide que temática traballar para sensibilizar a comunidade universitaria e a sociedade en xeral. En febreiro decidiron traballar a temática da radio, aproveitando a efeméride do Día Mundial do noso medio da radio, pola importancia que ten como canle de difusión de información, especialmente en contextos de empobrecemento extremos ou mesmo aillamento. Como parte das accións previstas pola Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, aquí no campus de Esteiro en Ferrol, propuxéronos aquí a xente da Radio Filispín facerlles un oco para, bueno, pues acudir aquí ao estudio nos voluntarios e voluntarias e falarnos do programa de voluntariado que levan a cabo que fan, cales son os seus obxectivos, como se concretizan, serán algunhas das cuestións que nos aclaren nos vindeiros 50 minutos aproximadamente. El pueblo salga de fiesta. Divertimento. Divertimento. Monstros. Monstros. xa temos a ti aquí con todas e con todos nós, con todas e con todos vos tamén que estades aí na, na casa, escoitando a radio, pois aos voluntarios e voluntarias, vamos a, a saudalos. Hola, Aroa. Hola, que tal? Achécate un poquinho máis aí ao micro. Hola. Hola, que tal, Aroa? Ben. Ben, ben. Te senta ben o micrófono vermello. <laughs> gracias. Hola, Daniel, que tal? Hola, buenas tardes. Moi ben, ese micrófono amarelo, estupendo. Funciona ben, sí, señor. Trouxetes un bon micrófono a radio. <laughs> gracias. Hola, Lorena. Boas tardes. Boas tardes, Lorena, a ver, que creo que nos escoita, non sei por qué, a ver, probando, probando. Boas tardes, boas tardes, hola, un, dos, tres. <laughs> Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a ver, a ver agora, tenemos hola, un... Boas achécate un pouco máis, a ver. Hola, hola. Ahora sí, non sei por que se escuta un poquinho baixo, vamos a intentar solucionalo. Eh, contanos, por exemplo, como te chamas? Chámame Lorena. <laughs> Hola, un, dos, tres. <laughs> Probando. Agora sí ou agora, agora sí, perfecto. Agora sí, eh? Mm, Habilidade aquí do pequeno monstro de Radio Filispín cos mandos técnicos non teño a boa. Ben, mm. pois dentro de nada de un chisquiño, <clears throat> despois de escoitar unha ráfaga musical, vamos a ter contacto con Vanessa. Quen é Vanessa? É a coordenadora do, da Oficina de Voluntariado da Universidade da Coruña no campus de Ferrol. Ela nos vai dar unha visión global desto de que, que sí, vamos a contar aquí, ¿no? Ela é a responsable un pouco do que se fai a nivel de voluntariado en Ferrol, en todo o campus. Mm. Hai moitos proxectos ela é encargada un pouco de coordinalos e sacados adiante. Sí, de feito, ademais, ela é a técnica especialista, non, nesta sí. cuestión, un pouco, sí. digamos, na, no campus de Ferrol. Sí. Vamos a tomar contacto con ela, vamos a ver que pasa. No te marches máis Hola. Hola, hola Vanessa, que tal? Boa tarde. Bueno, pois pues temos aquí a Vanessa Míguez que é a técnica da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña. Bueno, pois pues, mentras asustamos aquí un poquito o tema do son, Vanessa, pois pues, te comento que presentamos aquí aí un momentiño a pois, eses voluntarios e voluntarias do campus de Ferrol a Aroa, a Lorena e máis a Daniel. Que tal por aí, Vanessa? ¿Dónde estás? Pois moi ben, pois me pillas aquí en Coruña, que é a miña cidade de residencia. Eh, bueno, eh, agardando moito poder estar aí con vos, eh, cos meus compañeiros, con esta xente tan tan maravillosa que é o voluntariado que temos, un voluntariado super entregado, preparado, eh, con as ganas tremendas de, de botar unha man e de facer unha sociedade mellor. Que é a Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña? Pois mira, somos un servizo da universidade que a día de hoxe dependemos da Reitoría de Relacións Internacionais e Cooperación e a nosa misión dentro da universidade é un poquinho pois, coordinar todas as actividades que se leven a cabo nestos eidos en voluntariado, cooperación ou desenvolvemento nunha palabra se trataría de, bueno, de fomentar a participación eh, eh, pois a través destas canles que ofertamos e eh, logo, pois, bueno, eh, establecer sinerxias con os outros actores, eh, neste caso da cooperación, no? que fan cooperación, o ONGs, etc., o asociacionismo, en principio, bueno, tamén un poquinho, eh, tal e como está recollido na responsabilidade social corporativa da universidade, pois abrirnos cara á sociedade, porque evidentemente non podemos estar a, a marxe, non? E eh, temos que traballar eh, para ela e con ela. Uh -huh. E que proxectos ten abertos a Oficina de Cooperación aquí no campus? Pois, mira, traballamos fundamentalmente tres piares, eh, que son a cooperación ao desenvolvemento, temos distintas iniciativas ou convocatorias, eh, eh, dúas en concreto eh, que son para que o estudantado da universidade ou, ou ben o profesorado ou o personal de administración e servicios teñan experiencias en países en desenvolvemento coas organizacións non gubernamentais e aporten o seu traballo, eh, en estas colaboracións eh, en o caso dos plantados yo repercute en o que o currículum académico e ademais ten un componente moi importante eh, de sensibilización estos son os proxectos de coñecemento da realidade que están en marcha dende o ano 2006 e todos os anos pois un nutrido grupo de estudantes entre 6, 12, 13 marchan a diferentes países eh, e bueno, eh, fan ali os, os seus traballos respectivos, tesinas, teses, traballos para algunha asignatura e incluso proxectos fin de carreira. No caso do profesorado e investigadores son os PCC, proxectos de coñecemento da cooperación, esta é unha iniciativa moito máis nova, que levamos eh, dúas edicións, e bueno, fan un poquinho este mesmo traballo. Mm, o sea que por unha banda teríamos, digamos, os proxectos do personal da, da, da universidade, non? Eh, eh... Sí, eh, estas ambas as dúas convocatorias son para a comunidade universitaria. Uh -huh. Se si non se pertence á comunidade, pois non se pode participar. Claro, a comunidade no sentido amplo, tanto personal que traballa na universidade como tamén estudantes que están a, a, a estudiar, non? Os... Eh, efectivamente, sí, hai que, uh mm. -huh. hai que pertencer á comunidade, non? Que son estes, sí. este, estes tres ele uh -huh. elementos. E despois, pois bueno, temos, eh, tivemos tamén no seu momento unha convocatoria de investigación eh, nestes eidos, tamén para promocionar isto, porque, bueno, fundamentalmente o que temos que adicarnos á universidade, non? Uh -huh. eh, logo tamén, pois, bueno, estamos aí traballando nalgúna iniciativa nova, que todavía non vou a, a desvelar, por, pero estamos nilo, E despois temos esa parte tamén fundamental eh, que é o voluntariado. Eh, temos fundamentalmente proxectos de voluntariado social, tanto na comarca de Ferrolterra como en Coruña, non? ou nas áreas de influencia eh, pois tocamos a, a moi diversos colectivos, traballamos dende con persoas maiores, ata con menores, pertencentes a minorías étnicas ou, ou inmigrantes, eh, estamos a traballar tamén con xente con diversidade funcional, traballamos cas persoas sin fogar, Eh, bueno, en fin, traballamos a exclusión social e as persoas que están en maior risco de, de, de vulnerabilidade, eh, ademais de eh, o propio programa de voluntariado, que, bueno, que xa tornan a falar aquí o, o voluntariado, no? en educación para o desenvolvemento. Eh, por último, se diría que o terceiro piar pois, precisamente a, a, a educación, a formación. Eh, temos un itinerario formativo, un calendario formativo que, que todos os anos oferta formación específica para o voluntariado, eh, pero tamén formación que pre, eh, pensamos que é eh, transversal, ¿no? Eh, é, eh, necesaria a calquera persoa que se estudando na universidade, pero que abrimos ao público en xeral que son temas pois de, por exemplo, de inmigración, diversidade cultural, xénero, eh, bueno, temáticas en xeral de, de exclusión e, eh, bueno, todo aquilo que está relacionado con nosos ámbitos de traballo, por suposto. Uh -huh. Esa parte do voluntariado se sería un pouco máis palpar a realidade da comarca, por exemplo, non? Costes moi concretas, non? sí, mm, sí, mm, eh, bueno, na, eh, en concreto o que facemos, eh, bueno, por unha banda temos o que chamamos os programas propios, que son programas que xurden por iniciativa pois eh, do propio voluntariado, eh, eh, o sea, no seu inicio incluso estudantado ou tamén por parte da, da bueno, do persoal técnico e a dirección da oficina. logo tamén temos abertas outra tipo de colaboracións con entidades que nos requiren voluntariado, a veces simplemente que lles consigamos un voluntariado que lle derivemos, pero noutras ocasións o que facemos é facer acordos de colaboración, establecemos programas conxuntos, no que ama as dúas entidades, por unha banda a oficina, e por outra, eh, pois esa entidade, o ONG, pois eh, acordamos que o que vamos a facer cada quen, como vamos a facer, eh, eh, bueno, eh, se fan distintas actividades. En Ferrol, en concreto, pois estamos traballando fundamentalmente na cidade, eh, eh, estivemos traballando no hospital na, no arquitecto Marcide estamos traballando no centro de atención ás persoas con minusvalía que xusto está en frente tamén cunha residencia de maiores en fin, temos distintas eh, iniciativas nos estamos eh, sempre abertos evidentemente a colaboración con outras entidades eh, e, bueno, sempre que as propostas teñan senso, se estudan e tal e que se podan, sean, se sean viables que é unha parte fundamental despois, en principio, colaboramos con toda a persoa ou institución que, que contacta coa oficina. Uh -huh. E neste contexto de crise que estamos a vivir, na nosa comarca especificamente se nota, digamos, a demanda do voluntariado, notades algún mm, síntoma, digamos, nese sen sentido? Pois máis que a demanda de voluntariado se diría que un pouco o contrario, que hai oferta de voluntariado, é dicir, eh, co tema da crise, por desgracia hai moitísima xente desempregada, eh, que decide que pois, o mellor unha forma de ocupar parte dese tempo que ten libre é facer algo, traballar polos demais. Entón, se está chegando últimamente moita xente pola oficina eh, desde esa perspectiva, non? De que estou desempregada, quero aportar algo á sociedade, teño moito tempo libre, pero non está supoñendo que haxa máis demanda por parte de entidades. Uh -huh. Donde está a oficina de voluntariado de, da Universidade en Ferrol? Pois no campus de Ferrol estamos en Esteiro, eh, nun edificio que lle chaman Centro Cultural Universitario. Estamos xusto enfrente da Vicerreitoría. Xusto arriba da cafetería? Eh, xusto, no primeiro andar, exactamente. Mm. E canto tempo leva aí a oficina, ou canto tempo leva funcionando a, a, o voluntariado a nivel universitario en Ferrol? Eh, pois mira, eh, a oficina xurdiu xa institucionalmente no ano 96, e eh, a oficina de Ferrol abriuse no 97, Eh, ben é certo que, bueno, a situación das oficinas, bueno, tanto da de Coruña como de Ferrol non foi moi boa en según que momentos, e, e sí que tivo temporadas, especialmente a de Ferrol, na que estivo pechada. Agora parece que, bueno, que estabilizamos un poquinho o, o, a estrutura, e, eh, e bueno, eh, a priori estará aberta hasta, hasta que hasta que así se, se decida, pero, pero bueno, xa levamos moitos anos, eh, é eh? unha, xa unha longa experiencia. -huh. Curiosamente, eh, non somos moi coñecidas, me dá impresión, especialmente na, na cidade de, de Ferrol, e sí que sempre detectamos, cando nos facemos autoevaluacións, etc., que nos coñecen... Eh, no caso de Coruña, por exemplo, acontece o, o revés, que nos coñecen máis fora da, da, da universidade que fais que dentro, pero bueno, ali se move moitísima eh, hai moito máis movimento. O campus, evidentemente, é moitísimo máis grande, hai moito máis estudantado e, por tanto, o volumen de voluntariado é maior que en Ferrol. Uh Pero estamos, de, de feito, un pouquiño este un, un dos motivos por lo que os estamos eh, eh, colaborando con vos e que, eh, que bueno, que un pouquiño de darnos máis a coñecer, facer difusión da nosa labor e, e se si é posible, pues, captar eh, novas persoas que decidan participar con nós eh, de algún dos, dos xeitos que, que lle, lle ofrecemos. Uh -huh porque outra das cuestións que aborda a, o voluntariado a nivel universitario é a colaboración non? con outras asociacións ou mesmo administracións. Efectivamente, eh, nos colaboramos pois dentro da propia universidade con outros servicios, eh, pois non sei, por exemplo, dentro da Oficina de Igualdade de Xénero, o Servicio de Asesoramento Estudante, pero despois temos relacións tanto co Concello de Coruña como do Concello de Ferrol, colaboramos puntualmente pois, bueno, en, en, en distintas iniciativas, coa Diputación de, de Coruña, eh, por suposto con NGS e asociacións. Uh -huh. Eso, mm, eh, vamos, de, de sempre. De feito, dentro do que a, no, a, a nosa planificación estratégica, eso está claramente marcado, ¿no? a necesidade de, de facer colaboración, sinercias, en definitiva, de sumar esforzos eh, coa xente que estamos traballando a prol eso, de conquerir unha sociedade mellor para todas e todos. Mm. Estamos falando con Vanessa Míguez, que é técnica da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, aquí no campus de Esteiro, en Ferrol. Nos está contando cuestións moi interesantes que cecais pois estaban aí agachadas, e os estamos descubrindo aquí en Radio Filispín en divertimento para pequenos monstruos a todas e todos os nosos subintes o que acontece a nivel do voluntariado en Esteiro, no barrio de Esteiro de Ferrol, con Vanessa Míguez. Vanessa, que tal? Ben? Muy bien, <laughs> muy bien. Vanessa. Bueno, pues en estos últimos minutos de conversa, vamos a aproveitar a decir esas cousiñas que siempre fican ahí esquecidas, toma impulso <laughs> y, vamos a vamos a comentarlas, Vanessa. ¿Qué, qué cosas se podemos decir a gente que nos está a huir aparte de, todo este rollo que acabamos aquí de lanzar ti y Maiseu, de, momento? <laughs> Eh, mira, te diría Como sintetizamos esto? ese, eh, ese mensaxe? Bueno, pois o importante que de participar da nosa no, eh, sociedade hai moitas formas de, de facelo eh, unha delas é o voluntariado o voluntariado social neste caso sí que é unha forma de participación que está regulada por lei existe unha lei de voluntariado Eh, pero bueno, eh, tamén nos queremos sempre ser moi flexibles e facilitar esa participación. Eh, estamos traballando por, por crear unha universidade que sexa participativa, eh, moi comprometida na construción desa sociedade local, pero tamén global, que queremos para todas e todos máis xusta, e eh, animar a xente que se pase pola oficina, que curiosen a nosa página web, eh, porque o voluntariado realmente se pode compatibilizar con, con ca vida diaria, ca vida social, laboral, eh, de estudante, amorosa, eh, familiar, é dicir, non só que lle vamos a requerir a persoa son dúas horas da, da súa vida para a semana para participar nun outro proxecto despois eso sí, formarse porque, como se repito, eh, para participar eh, hai que saber como facelo por tanto ofrecemos tamén as ferramentas para, para facer unha labor digna E, eh, e eh, bueno, esto, é eh, animar a, a xente, porque o voluntariado é, é moi importante, aprendese moito, compártese moito, e sobre todo a, a xente lle, lle dá moito. E cal é esa página web que pode consultar? Pois mira, serían www.udc eh, de Universidade de Coruña.es barra OCV de Oficina de Cooperación e Voluntariado. Repetimos. www.udc.es barra OCV. Soy metálico en el jardín botánico. Muy bien, Vanessa Amíguez, técnica da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, na delegación do campus de Esteiro en Ferrol. Moitas gracias por estar aí, por contarnos todo isto. E bueno, pois pues vamos a aproveitar como tisa nos comentaches y, eh, cando te poseches en comunicación con Radio Filispín para celebrar un pouco aquí o Día Mundial da Radio, o respeito desa de proposta que nos fixestes con ese programa que te vamos a deixar a ti que nos, que nos lembres agora que o que vamos a tratar aquí os tres voluntarios que temos aí dispostos a falar na radio Pois sí, bueno, pois antes de despedirme, simplemente darvos as gracias por cedernos este espacio para, para, para charlar con vos, para darnos a coñecer. E eh, bueno, creo que estou a deixar en man de tres persoas maravillosas, como te decía, que eh, están perfectamente capacitadas e de feito o peso, o traballo e a iniciativa parte deles, tanto de Aroa como de Lorena como de Dani eh, eh, bueno, che van a explicar eles o proxecto de educación para desenvolvemento que pusemos en marcha eh, e eu descedo totalmente o protagonismo, isto xa é, é cousa dele. Moi ben, pois se nos queres seguir desde casa, xa sabes que vía streaming sintonizando pues, pois, eh, www.opaii con dúas islatinas .blogspot.com ou buscando na radio blog de Radio Flispín aí, facendo clic no reproductor nos podes seguir vía streaming Bueno, pois moitas gracias Vanessa Míguez, un saúdo Gracias a vos, boa tarde Boa tarde Divertimento. Divertimento. Monstros. Monstros. Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín pois Son bandar e media Son de 25 deste Benres 28 de febreiro do ano 2014 E bueno, xa temos aquí os voluntarios e voluntarios Que son realmente os protagonistas desta parte do programa Bueno, estivemos aí escuitando atentamente a Vanessa Míguez Que tal, Aroa? Bien, bien Seguimos aí probando os micros Un poquito máis cerquiña, Lorena Ben Moi ben, Daniel <laughs> Ben Perfecto Bueno, pois... Pues, eh, cooperantes O voluntarios. voluntarios. voluntarios. Como vos chamamos? Voluntarios. Voluntarios, voluntarios e voluntarias. Sí. Moi ben. E como chegastes á, oficina de voluntariado do campus de Ferrol? A vosa experiencia particular? Bueno, o caso, por exemplo, de Aroa. <laughs> Por exemplo, Achécate máis aí eh, micro. Pues yo creo que en el año 2008, 2009 estaba en la carrera, en segundo de carrera, y mmm, siempre quise hacer voluntariado, pero no encontraba mm, el programa o, la forma en la que enfocarlo. Y, cuando llegué a la universidad conocí la oficina y me pasé por allí para cotillar un poco. Y entonces me, me comentaron los programas que había. Yo realmente quería pues por ejemplo, estar con mujeres y tratar este tema, pero no me coincidían los horarios, porque esto suele pasar mucho a los estudiantes, y tenía que ser una actividad en fin de semana. Entonces, el único programa que había que me interesaba era eh, el de Teixeiro, que es la aula de cultura en la cárcel de Teixeiro, que claro, no tiene nada que ver. Tiene que ver, pero bueno, no era el enfoque. yo al principio estaba un poco dubitativa, pero, pero el grupo era estupendo y me apunté y allí seguí unos cinco años, toda la carrera, y, y el año pasado estuve en otro programa con niños y en este programa, en Educación para el Desarrollo, y este año pues sigo y, y seguiré <laughs> seguramente haciendo voluntariado porque creo que es realmente importante para esta sociedad. Sí. O caso de, de Aroa que, bueno, pues, <laughs> Veterano. eh, Isaac no seu momento, cando estudiaba na universidade, pues comezou co voluntariado no cárcere de Teixeiro en A sí, Coruña sí. e logo pues unha finalizado os seus estudios de dereito, non? Sí, sí. Pois sigue do voluntariado na súa cidade natal, que é Ferrol. Sí. Moi sí, ben. Sí. E Daniel? Daniel Pena? <laughs> Lo mío más fue más por herencia, porque mi madre es voluntaria también en Cáritas. Yo tengo aquí la pulserita de Cáritas. <laughs> y bueno, yo siempre a veces le iba a ayudar. Y cuando empecé aquí en universidad estudiando enfermería, vino Vanessa a darnos una charla y a dar a conocer cómo era el voluntariado. Y nos dijo que si queríamos más información fuéramos con ella. Y yo fui me contó los problemas eh, los programas que había y yo vi uno que me podía interesar que era el del CAMF como decía ella centro de atención al minusválido físico y voy semanalmente a hacer acompañamientos a gente con diversidad funcional eh, y más que nada porque yo creo que es un tema que de verdad tiene que conocer la gente tiene que sensibilizarse y a mí por lo menos me ha hecho crecer como persona y como enfermero si el día de mañana voy a trabajar en un hospital y creo que es muy importante luego a la hora de valorar cuáles son los problemas de verdad que tiene esta sociedad. Porque tú estás estudiando enfermería. Sí, claro, por eso. De, de Farol de Esteiro, además. Eso influyó, eh, influyó en, en, gran medida en la decisión que tomé. Uh -huh. Y vamos con Lorena, Lorena López. Pois eu comecei facendo voluntariado este ano, son a máis nova, <laughs> con eles que xa son os veteranos, e comecei pois porque pois estou no paro, e tiña moito tempo libre un pouco como comentaba Vanessa paseime pola <coughs> pola oficina, informeime presenteume todos os proxectos que tiña entre eles, pois decidime por un de alfabetización digital para mulleres inmigrantes e despois a maiores surdiu este novo pro, este programa de sensibilización e tamén apunteime e no, estou así aprendendo, adaptándome porque levo como que en di 4 meses todavía sendo voluntaria. Uh -huh. haces moi bien, man, Lorena. Sí, sí, sí, é verdade que, que queda, queda contratada. <laughs> o fai moi ben en todos os ámbitos, realmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Ademais Lorena eh, fixo publicidade tamén. Sí. Traballou en medios de comunicación. Sí, traballé. <laughs> traballé en medios de comunicación. Es la que lleva la comunicación de este programa sí. de voluntariado. mm. sí. Creamos unha este ano eh, empezamos a traballar nas redes sociais, eh, creamos un blog, estamos aí un pouco difundindo, intentando sensibilizar a comunidade <laughs> universitaria pois pues, tamén un pouco a través das redes sociais. Uh -huh. Bueno, aí atrás contábamos na introdución que nos enviastes un correo electrónico, en concreto a Vanessa, a Radio Frispín, un pouco contando de que hai a historia e tamén falando de que estades este mes nun programa moi específico, ¿no? E que tiña que ver tamén co tema da, da radios e todo isto. Contándonos un pouco como como foi que acabastes aquí en, en Radio Spin. Pues nosotros en este programa lo que hacemos a principio de curso es eh, organizar los meses por temáticas. Escogemos unas temáticas determinadas que queremos tratar y mm, enfocamos pues, nuestras actividades en, esa temática, ¿no? Para sensibilizar. Entonces, eh, este mes escogimos el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio. El año pasado escogimos otro, pero este año, pues queremos ir cambiando también, ¿no? Y entonces, como era el Día de, de la Radio, porque ¿Por qué la radio? Pues porque la radio en los países mm, subdesarrollados es el medio de comunicación más potente o más, más eficaz para la comunicación eh, oficial o para es el medio primitivo, digamos. Entonces, pues nos parece una temática muy interesante y, y como tenemos una radio local, tan buena como esta, que escuché tanto. Dijimos, eh, aquí nos venimos. A ver, puedes repetirlo, pero hay <laughs> salto. Nosotros dijimos, tenemos que ir a Radio Filispin, tenemos que ir allí. Fue lo primero que pensaste. lo primero, lo primero. Sí, porque nuestros compañeros de Coruña se querían ir a... Porque vamos a ver, aquí entre nos y tal, que no nos escucha nadie no, día de la radio, tal, todo esto, tal. Em, ¿Cuántos correos a cuántas radios enviaste de...? No, pero nosotros... <laughs> nuestro... que nos queríamos estar aquí. Claro, nosotros... Ah, muy todas nuestras energías <laughs> aquí, aquí acabamos. Es que nuestra misión misión é sensibilizar a los ferrolanos que, bueno, claro. e a los estudiantes que están en el campus Hombre, de Ferrol. Hombre, se mellor unha radio comunitaria, pois pues, en principio uh ah. ten certo sentido, sentido. sentido que este tipo de propostas se lancen desde unha radio comunitaria, para eso está uh mm. -huh. Radio Frispi, ¿no? Hai que darlle uh mm. un pouco de, de sentido con, con aportacións, neste caso, vosas, ¿no? E aparte, seguindo a idea que tenía Vanessa de no solo nuestra acción se centra en el, campus, tanto de Esteiro como el de Ferrol, pero realmente nosotros vivimos en Ferrol y, es verdad que mucha gente de la que participa en la oficina ya no es estudiante propia de la oficina o no, es profesor. Entonces, realmente la universidad tiene que abrirse a, la ciudad. <coughs> Claro, claro. Y en esa idea aquí estamos. Vamos a dar el teléfono de Radio Spin. vamos a abrirnos aos nosos ouvintes, pois alguén quere chamar e consultar cualquier cuestión, eh? para eso está esta radio tamén, interactuar. Vale. O teléfono de directo se venres 28 de febreiro é o 981 37 10 40. Repetimos 981 37 10 40. Bueno, <clears throat> cooperación para o desenvolvemento. Que ven sendo iso? Bueno, <laughs> me toca responder. Sí. Puedes eh, responder con de <laughs> voz, luego es apostillades y tal. <laughs> Bueno, pues eh, nosotros lo que hacemos más es voluntariado que cooperación. Realmente eh, los programas más de cooperación, como dijo Vanessa, son aquellos que que tiene la oficina son los que se desarrollan, digamos, en otros países que tienen pues esas particularidades, esas situaciones tan extremas o dramáticas y, y son más de investigación para los estudiantes y para el profesorado, que realmente es a lo que se, se dedica a la universidad. Y nosotros lo que intentamos es, desde el voluntariado, hacer esa sensibilización aquí en este país que se supone que pues estamos en el primer mundo que todo que es otra situación aunque con la crisis estamos viendo que que bueno, que no está todo tan cerrado, digamos, como creíamos que, no que está podía tan claro, estar. Esas fronteras sí, do primeiro, segundo, Pero terceiro bueno, mundo, ¿no? ¿Quién desenvolve aquí. a quién? Claro, ellos están allá, nosotros estamos aquí, entonces. <laughs> Pero entonces esa es eh, nuestra actividad es otra. Mm. mm, no nos dedicamos tanto a investigar o a, sino a mm, sensibilizar un sí. pouco. Mm. Como como personas humanas necesitadas de participar, neste caso mm. concreto no voluntariado, <clears throat> vos sentides cómodos no voluntariado dunha institución? Ou coñecedes outros voluntariados menos, digamos, eh, institucionalizados, eh, por exemplo, cando aconteceu, por exemplo, o de nunca máis, os voluntarios que foron sí. aí, as costas, tal, todo este mm. pouco desorganizado, pero ao mesmo tempo pois tamén é outra forma máis, ¿no? De, es como... de participación. Es que nosotros, bueno, respondo yo si quien <laughs> queréis. El, nosotros cuando hacemos el curso básico de formación, que es una de, de los derechos del voluntario que oferta la, la universidad y que debe y que de obri hacer. es obligatorio además es, es un sí. derecho es una obligación sí. esto es un poco como, sí. como, como, como, <laughs> como mm, por poner un ejemplo un poco estúpido, como facer la primera comunión. Sí, ese, claro, <laughs> tú, quieres ser voluntario, pero también tienes que saber qué es bien el voluntariado, porque tú puedes tener tu propia idea de voluntariado, mm. pero hay una definición concreta en la ley y en, hay una especificación, entonces es útil y es necesario que el voluntario lo sepa y el usuario también que recibe esa ese servicio que también lo sepa y está más mm, burocratizado, que a lo mejor podría ser en exceso, puede ser una opinión, pero es la actividad que nosotros hacemos tiene que estar eh, Enmarcada estructurada sí, ese porque lo cuadro otro, le claro, legal digamos porque sí, es una herramienta un poco para sí, saber sí. Mm. cómo desenvolverte en algunas... o curso ve muy dinámico muy entretenido realmente que che fai darche unhas ferramentas para poder desenvolverte en determinadas situacións. Mira, un, un, un exemplo claro, por, un, un exemplo claro, um, lo ponía un, un profesor, digamos, o un técnico que nos vino a dar este, esta sí. parte del curso que decía, mm, si una persona, un vecino, ayuda a su vecina mayor a subir las bolsas de la compra todos los días, incluso la espera a la hora que sabe perfectamente que va a hacer la compra para ayudarle, a, ah, es una, una buena acción, es una acción de buena vecindad, ¿no? Pero eso no es voluntariado porque no está dentro de una organización, no tiene unos objetivos claros, no tiene unos recursos claros, es solo una persona, no es un equipo, aquí nosotros actuamos siempre por en equipo y o sea que si queréis hablar chicos, estamos en equipo <laughs> y, entonces el voluntariado esa es, la idea, trabajar para un objetivo concreto, con una estructura concreta y en equipo y quiero decir, es más complejo es que decir a, voy a ayudar. A lectura, digamos, eh, legal de todo esto, ¿no? Sí. Eh, un poco estructurada. Ha, ha sí. ido el voluntariado que se fai a nivel estatal, luego se desenvolve na comunidade mm. autónoma, ¿no? Mm. Ten que ver un pouco con todos estes acontecementos que antes refería, ¿no? Mm. La catástrofe do Prestige e todo mm. esta avalancha mm. de voluntarios un pouco eh, a partir de aí pues, intenta a nivel da comunidade autónoma canalizar todo iso, normalizalo, todo esto estoy mm. entrecomuñando, por supuesto. Mm E, bueno, un pouco a deixar aí todo iso, un pouco que ti comentabas antes tamén, fecais un pouco constreñido a cuestión legal. Pero no... eh, vamos a quedarnos sí. co factor humano. Sí, mm, sí. E a, e a persona humana, que temos aquí tres neste caso concreto, que eh, viron unha posibilidade de realizar unha prestación voluntaria ao traveso, neste caso concreto, da, da universidade co seu, digamos, eh, eh, programa en concreto, programas en concreto, non? Non sei como nos estamos metiendo demasiado ahí en cuestiones un poco más <laughs> filosóficas. Sí. filosóficas sí. porque, por ejemplo, voluntariado. Voluntariado puede ser la actividad que se hace en... Estoy copando todos. En una, por ejemplo, en Ferroles eh, se conoce mucho la cocina económica, ¿no? Por ejemplo, que se hace una labor tremenda. que hay una organización. Es una organización. De hecho, hay una asociación legal con sus estatutos, con un presidente, un secretario... Luego, cada uno puede opinar sobre su propia labor o si tendría que realizarla ellos, realizarla... O si se podría la administración o... Hay, de pues feito, comedores, barrios esteiros tamén e outro tipo sí, de... Sí, en esteiro ten, sí. tenemos. Y, mm, pero nosotros lo que hacemos es desde otra perspectiva nosotros mm, desde la universidad lo que se pretende es transformar la sociedad, no Ajá. tanto dar la ayuda concreta, momentánea, mm -hmm. que palia esa situación. Ah, pues eso es muy interesante. Podemos, claro, porque es ese es el enfoque un punto de, la de partida ahí de la universidad. Acabamos de descubrir algo muy interesante de la universidad. De repente. <laughs> es posible que tenga algunas cosas más, pero bueno, de entrada, sí. pues esto parece bastante interesante. Vamos a, a, sacar lo que está ahí oculto, lo que está agachado, pues esto todo que es tan interesante que, mira, que, <laughs> que no está nunca de mal, ¿no? Porque la verdad es que la universidad también es un poco una institución un pouco así desprestixiada, non? No debería, pero sí. Que opinades ao respecto de todo isto? Ti que estás, por exemplo, agora sí. estudando na universidade, ti que estudiaches na universidade, ti que tamén, non? En unha, eh? eu estudio en <laughs> Vos, como, como a universidade pasou por vos, vos pasastes por universidade, sodes máis interesantes vos que a propia universidade, as persoas humanas, eh, que, que pasa coa universidade en España? No meu caso en concreto, creo que pasei eu máis pola universidade que a universidade por min. Uh pero tampouco é cuestión de botar iso a culpa á universidade naquela época eu tampouco eu mm. pois mm-hmm. eu penso que debería de haber algún cambio importante pero bueno, no tema eh, da universidade agora mesmo no voluntariado da Coruña eh, a oficina sí que está facendo un bo, un bo traballo para intentar bueno, pues pois lograr facer algún cambio na, no alumnado, na comunidade universitaria sí, sí. sí nos estamos eso, o, o objetivo do programa é un pouco eso sensibilizar e concienciar facerlle ver a xente que hoxe estás donde estás, pero mañá podes estar no lugar do outro. O sea que da universidade agora mesmo o máis interesante podría estar por aí. Sí. Polo tema do voluntariado e este tipo de oficinas que están aquí un pouco implicando a sociedade civil, ¿no? En todo bueno, a nosotros nos lo parece, <laughs> mm. pero sí. A ver, la universidad te forma, pero luego el lado humano y todo eso no, no lo aprendes en la universidad, lo aprendes de tus experiencias propias y de cómo, de lo que aprendes, de lo que ves en la calle. O oh, yo opino eso. Sí, y, y, sobre todo, por ejemplo, una de las, mm, del, de las dificultades que estamos encontrando, por ejemplo, en este programa en concreto, que eh, intentamos sacar a la propia comunidad universitaria de su propio Mm, de su propia dinámica, ¿no? De, voy a clase, yo doy la clase, luego me voy a mi casa, quiero decir, de esa propia dinámica del día a día. Da rutina. Da rutina, totalmente. Mm. Entonces, mm, hay veces que, desde mi punto de vista, no sé qué opináis vosotros, pero desde mi punto de vista es más difícil encontrar algún profesor, profesora, que se implique y no tan y, no los alumnos que decir a veces los alumnos se paran más con nosotros y colaboran más en nuestras actividades que, el profesorado y eso es para reflexionar mucho de dónde estamos a dónde vamos a dónde va la universidad y qué es lo que queremos como sociedad Divertimento. Divertimento. Mi amor se cae al suelo y no se queja demasiado. Podría ser peor, se dice, y sigue caminando. Mi amor jugaba a ser mayor mucho antes de llegar y expresa en una mueca que está harta de esperar. Pero no importa estar bien si tú te quedas a mí. Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín Ose con este apartado especial en Divertimento co voluntariado da Universidade da Coruña do campus de Ferrol aquí no noso estudio con Aroa Fandiño, con Lorena López, con Daniel Pena e antes con Vanessa Míguez a, a técnica que nos comentaba así globalmente de que ia todo isto. Música Xa están os teléfonos operativos O 981 37 1040 Para aquel que quera participar pues Comentar aquí cos nosos convidados e convidadas O que quiser 981 37 1040 O se venres en directo 981 37 1040 Vamos ás cuestións concretas, no? as que realmente aquí van a satisfacer a curiosidade dos nosos ouvintes, dos nosos pequenos e pequenos monstruos, que son os que escoitan Radio Filispín. Por exemplo, cosas nas que está participando, experiencias nas que participa aí eh, Aroa Fandiño, por exemplo. En este programa. En este programa en concreto. Que pues, mm, por ejemplo, la actividad que hacemos en, en este programa, mm, bueno, un, a ver, una de las actividades que más éxito tiene es em, unos juegos que hacemos en el campus, en el de Esteiro y en el de, en el de Serantes, mm, juegos lúdicos que les llamamos, el rosco de pasapalabra, el trivia, la mariola y pues paramos a la gente que se que se quiera parar, claro, y, intentamos eh, hacerles preguntas jugando que tengan que ver un poco con el tema que estamos tratando ese mes, por ejemplo, y mm, en general sobre pues temas importantes, justicia social, de desarrollo y... ¿Y, ¿Y cómo, cómo responde a xente a eses inquéritos? Pois pues hai de todo. Sí, nun primeiro momento quedanse máis los e cortados a veces, pero despois, unha vez que lles explicas, eh, bueno, somos da oficina de, eh, de voluntariado, que, este, que estamos aquí un pouco, ti sabías que este mes te por exemplo, novembro, o mes das persoas en fogar, ah, non, non teña nin idea. Sabes, por exemplo, que aquí na tua cidade hai un 30% de población eh, das datos cercanos e a xente pois o no primeiro igual vai con presa, pasa un pouquiño de ti, pero despois paranse, participan e si sí, métense aí no rol de, pois pues vamos a xogar contigo dous minutos ao palabras, lles fas un par de preguntas, eh, é simpático, gracioso. Sacas <laughs> <laughs> a foto eh, para o Facebook. Sí. A xente colabora ao final. Que se saca de aí? Que se deduce? Eu penso que, bueno, que eso, que eh, abrimos un pouco os ollos a xente. Porque, por exemplo, eh, eso, no mes de novembro, pois pues, é o día das persoas en fogar eh, incluso nós, mentras preparamos a, o material, descubrimos datos que pois sorprenden. Por exemplo, a min sorprendeume eh, descubrir que o 30 por, non me lembro exactamente da, da cifra, pero un porcentante moi alto da xente que está eh, na rúa a día de hoxe foi tras un divorcio ou tras quedar no paro, que a simple vista son dúas cousas, dúas circunstancias totalmente normais a día de hoxe, estar no paro ou separarse. E que un porcentaxe moi elevado eh, acabe na rúa por esa circunstancia, pois é un dato que sorprende, a xente tamén lle sorprendía moito eh, que un porcentaxe bastante elevado de universitarios tamén remataran a día de hoxe pois, sen fogar. Ese tipo de información ya facilitas a xente dunha forma lúdica, non nunha tertulia igual aburrida, chea de datos, que nin, senón, o sal, el sae da clase, e a tomar un café, o paras cos seus amigos e lle comentas, mira que somos daqui, te miran con cara raro, que fan estes catro locos <laughs> cun rosco eh, repartindo caramelos. <laughs> Se paran, creas un pouco de caramelos de no repartimos, no <laughs> eh, e nada, e ao final pois a xente involucrase e o obxectivo que esperamos conseguir é que esa xente marche e diga, oe, pois sí, pois é certo, eh, hai unha problemática aí e igual eu podo facer algo para cambiala E que se pode facer? Que pode facer a xente normal para mudar esa situación? Participar en la sociedade. Mm. Sí, a, a receta máxica non a sabemos, o xala, pero... Implicarse en calquera das asociacións, colectivos, que haxa... Sí, cada un, cada un pode... Penso, do meu hai a xente que lle gusta os animais e participa pois en protectoras de animais, outros que son pois lles encanta traballar con nenos, outros que son máis máis ecoloxistas, e que hai moitos sectores nos que participar na sociedade e cada un onde, onde ti se sinta máis cómodo. Claro. Mm. Por exemplo, eh bueno, aproveitamos e dicimos, o mes que mes eh, marzo nos vamos o que o dedicamos ao medio ambiente. Eh, a Dega vai colaborar con nós o día 15 de marzo vai vir á universidade a dar unha charla de dúas horas, un pouco de formación e despois os, a xente que nos apuntemos iremos faremos unha, unha saída, non sei exactamente en que consistirá, pero probablemente é unha limpeza dun río. É que non é necesario ou mellor sempre colaborar mmm, pois se non te apetece ou mellor colaborar con persoas porque non crees que non estás preparado con enfermos ou pois podes ao mellor colaborar nese ámbito medioambiental, hai para todo. Uh -huh. mm. Vamos con outra experiencia, a de Daniel. Mm. Eh, dentro del grupo de este voluntariado? Sí, a, eh, tanto Aroa como yo llevamos desde finales de 2012 eh, con diversas actividades, ella se acaba de incorporar como dijo antes y llevamos la verdad es que varias actividades que, y contamos con ayuda de profesionales que nos ayudaron. por ejemplo, en el día de la aglutinamos tres días, el de la salud, de la malaria y el del agua en uno solo y contamos con la presencia de Carlos Piñeiro, que es un conocido médico. También tuvimos ayuda de Ingeniería Sin Fronteras. No, la verdad es que tuvimos bastante bien. Y otros también nos dedicamos al Día de la Justicia Social, donde expusimos los objetivos del milenio, que son los objetivos fijados por la ONU de, distintos países de cada al 2015 para ayudar en misiones humanitarias, de cooperación y todo. Hicimos pero, una exposición, ¿te acuerdas? Sí, de hecho hacemos una exposición, pero bueno, los países como en todo, ahora mismo no están tampoco cumpliendo mucho, <laughs> se está dejando de lado y bueno, está bien saber o sensibilizar para que estos temas que suelen salir, bueno, suelen estar desapercibidos por la sociedad, pues tengan más conocimiento de causa, de que se está dejando a un lado. ¿Y el caso de Lorena? Pois eu traballo moi, moi un pouco facendo o que eles me comentan, porque eu como dixen, <laughs> <laughs> son nova, cheguei aquí un pouco por casualidade das vidas da vida, e o que fago pois é un pouco dentro do principio mm, comentarme as actividades dos xogos. Se nos comentaste antes que estás no tema pois eso da difusión, no? Da... Sí, apúnteme un poquinho no tema de dar a coñecer nas redes sociais. Creamos un Facebook, un blog. mes por mes, chamase. Mes, <laughs> hai... mes por mes. Sí, sí. mes mes, por mes. Por mes. Co, co, co X. X. Co sí, X. Sí, co X. Eh, sí, perfecto. Eh, e un blog. E eh, un blog tamén que se chama www.mespormes.tour.com Tour, tour. Tour, sí, o T-U-M-B-L-R. Ajá. E eh, aí contamos un poquinho, pois, pues, colgamos basicamente novas relacionadas cos temáticas de cada mes e eh, un pouco que vamos facendo para mm. que a xente participe. En colaboración con Coruña, porque en Coruña tamén mm. hai un grupo nos coordinamos con el grupo de Coruña. Claro. Que mm. ellos hacen sus mm. actividades, normalmente son muy parecidas, pero bueno, ellos también eligen sus mm. propias. Hay competencia entre Coruña y Ferrol. ¿Qué va? Nos llevamos súper bien. <laughs> Estaba hablando antes con la coordinadora, con Laura, súper maja, y me estaba contando ellos también porque pues ellos son más, claro, allí el campus es más grande y, y eh, normalmente, bueno, normalmente las últimas actividades que han hecho, ellos la verdad es que como son más y tienen mucha iniciativa, pues son muy creativas mm. y muy visuales, entonces realmente eh, lo hacen súper bien, súper bien. ¿Y a oficina esta de voluntariado do campus de, de Ferrol se restringe, circunscribe únicamente ao campus de Esteiro? non que tamén o campus de Serantes? Sí, sí, vamos sí, sí, al campus de Serantes. Siempre, sí, sí, siempre, é unha obsesión que tenemos. Sí, sí, sí. E como como actúan os técnicos, porque ese é un pouco máis cuadrado, ¿no? <laughs> no, pues mira, lo que pasa é que <laughs> teñen con o, o problema dos horarios, claro. é un pouco diferente. Nosotros siempre tenemos el problema de los horarios con los estudiantes, que tienen un poco margen de y con el grado ahora ya sí. no ni te contamos. Pero nosotros normalmente cuando planificamos una actividad y la hacemos en un campus, normalmente tenemos fijado el en Esteiro lo hacemos delante de la cafetería que es un sitio ahí idóneo. Y luego inserantes lo hacemos ya dentro de la facultad, ...entonces dejan allí un recunchito mmm, sin molestar mucho tampoco, pero bueno, allí ponemos la mariola, ponemos uh -huh. el rosco, porque los materiales los hacemos nosotros también. Uh -huh. Mm, ponemos toda la información y todo, y cuando pasan, pasan los estudiantes intentamos pararlos y... Pero Como siempre van muy apurados, ¿eh? Voluntarios Tienen... y voluntarias da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña no campus de Esteiro en Ferrol. Como vedes? Porque ti... Eh, eh, Daniel estás na universidade, pois pues, bueno, xa falamos antes Aroa xa pasou pola universidade, Daniela, perdón, Lorena tamén. eh, Daniel é único que está en na universidade ahora mismo... no, na Escuela de Enfermería como palpades eh, que está a acontecer a gente... que está en na universidade como vedes o ambientillo aquí en Ferrol no campos de Ferrol Yo creo que la gente sí se que implica, se interesa. La gente es consciente, a ver, es consciente, pero claro, hablas del tercer mundo y eso es algo que queda muy lejos y son conscientes, pero tampoco hacen nada. Eh, quiero decir, tienen unos placeres, otras cosas mejores que hacer, que preocuparse, que realmente se preocupan. Placeres mundanos, o rock and roll, la droga. <laughs> Claro. son jóvenes estamos, Ay, nosotros que somos. <laughs> pero somos especiales. O sea, vosotros sois, extraterrestres, ni, ni os gusta rock and roll. No, yo sé que es <laughs> verdad, pero para todos. Siempre que propongo algo con mis amigos. Eh, que considera sido unha acción eh, de voluntariado <laughs> sempre te acaban poniendo largas ou excusas o... a mí me pasa igual tamén mm. yo de mis amigos soy la única que esté haciendo voluntariado o sea que, o sea, que sedes un pouco bichos raros ¿no? <laughs> un pouco sí lamentablemente la gente te dice haces muy bien haces muy bien pero yo me voy a mi casa <laughs> se solidarizan contigo ¿no? Sí. ellos prefieren el sofá de casa vamos a falar agora de cuestións máis específicas máis, imos máis ao detalle ¿no? porque antes falamos, por exemplo, de Daroa Fandiño que estaba implicada aí no seu momento, non sei se sigue, pois pues, no cárcere de Teixeiro, non, programas concretos. <laughs> sí. E aí non sei que consiste eso porque logo tamén vale. falaremos con Lorena que nos diga se si hai algunha cuestión que está entrando agora en materia ou E Daniel que sí que nos falou que, que lle gustaba que está no tema da dependencia, ¿no? por aquilo mm. da, da enfermería que está a estudiar. Coméntanos, Aroa, sí. esa experiencia nos cárceles. Pues mm, la primera impresión, bueno, claro, cuando no tienes una idea, no ha sido nunca, realmente, y aparte yo soy muy nerviosa, entonces estábamos, <coughs> yo recuerdo el camino de a, a Teixeiro, eh, que salíamos de Ferrol, claro, eh, pues muy nerviosa y haciendo muchas preguntas a mis compañeros. Y, cuando llegas allí, la verdad es que es, es otra realidad, es otro ritmo. Eh, tienes que dejar el carnet, tienes que esperar a que se abran las puertas, luego a que se cierren, que te vengan a buscar, que te lleven. Luego te acabas acostumbrando y, es otra dinámica allí, ¿no? Pero mm, yo me sorprendí mucho de los usuarios y las usuarias porque, porque los internos realmente. Bueno. Usuarios forzados. <laughs> No, no, no, no, no, no, no. Porque a ver, eh, las actividades que se planteaban eran los sábados por la mañana. Y a veces eran pues debates, que cosa que tenía muchísimo éxito. Eh, no, me refería a usuarios. Pero no, no, pero son ellos los que los que deciden ir o no. No, ellos no, se les obliga eh, a ir. me refería a eso. Claro, claro, pero me quiero decir que no es una actividad que tengan que hacer. No, es eh, a ellos se les oferta dentro de, de, de su. Estar no cárcel. Sí pero ellos deciden, ellos apuntan una lista, ellos leen la actividad. <laughs> claro, funciona así ellos. Eh, nosotros planteamos la actividad. Eh, desde la desde Teixeiro se les se les plantea a los usuarios. y ingresan ellos, encantados. No, pero me quiero referir luego dentro, <laughs> dentro. estamos de broma, ¿eh? Ya, ya, pero que quede claro. <laughs> es, una, es una forma más de reinserción, es una forma de ellos de participación y de relacionarse con gente que viene de fuera, que está, que es qué es lo, con lo que ellos se van a enfrentar cuando ellos mm. salgan. Entonces, mm, claro, te topas con realidades muy distintas allí dentro. Pero a mí me parece... Mm, yo me quedé muy sorprendida de lo, de lo, de lo que aprendí yo como persona. ¿Qué, tipo de programas se desenvolvías allí? Con, pues a veces... Y presos, ¿Con presas y presos? Eh, ¿Ambos sexos? O... Sí, sí, A veces mm, nosotros mm, nos gustan, mm, bueno, la idea es más llamarles internos o internas. Es más el, término, la terminología. Y... Es un eufemismo, ¿no? <laughs> Sí, pero <laughs> e-, ellos prefieren que se les llame así, nosotros... Eh, pues perfecto. Claro, es como funcionario de prisiones y carcelero, ¿no? Eh, También claro, esto... Según la óptica de quién, ¿no? Pues ahí hay divergencias <laughs> ópticas, ¿no? Respecto. Son usuarios, son usuarios. usuarios, usuarios de Entonces, el, mm, por ejemplo, mm, la oficina hace, hace colaboraciones con profesores que quieren mm. hacer alguna charla allí. Bueno, la oficina como capta a los profesores, les explica y tal. Entonces, eh, pues eh, yo he visto charlas de todo tipo, de, pues, de filosofía o más reales, digamos, más de matemáticas, eh, debates de las de la situación actual del momento. Eh, conciertos, se han realizado conciertos, ellos tienen allí también sus propios eh, bandas y tal, entonces allí también se hacían proyecciones de películas, eh, de documentales, ah, se han hecho partidos de fútbol, es decir, que o sea, ha habido actividades de todo tipo, los sábados por la mañana. Muy bien, pues nos quedan muy poucos <laughs> segundos. es que hablo mucho, chicos, lo siento. Fue estupendo estar con vos, un auténtico placer. Últimos cinco segundos para cada uno. chicos hablar. Pues yo animo a toda la gente que, a ver, solo son dos horas a la semana y a veces son flexibles si no puedes una semana y de que tampoco te ocupa mucho tiempo y realmente aprendes a crecer como persona. Por lo menos a mí me ha servido para eso. Sí, yo también, que todo el mundo puede participar, son dos horas a semana. e que hai que cambiar a sociedade. Moi ben, pois gracias a todos pola vosa atención. Lembrade que estaremos aquí o vindeiro Benres a esta mesma hora, a partir das 6 da tarde. Un saúdo. Foi unha produción imaginaria divertimento para os meus pequenos monstros.